šta se tačnije podrazumijeva pod izrazom ili pod izjavom, jel? E, Isa alaih salam nije imao grijeha ili grijeh ili, ili bio je bez grijeha. Ajde, halal, ja. Ajde, salam. Vezano za Isa i selam, spominje se u hadisu šafata da su svi Allahovi poslanici kojima su ljudi došli na kijametskom danu da čine šafaat i da čovječanstvo da počine dan, da počine sud u stvari, e, došli su prvo Adem i selam pa se on pa on kaže e, ja se stidim Allaha jer on se danas rasrdio nikada se prije to, ovoga dana toliko niti će se poslije ovoga dana toliko rasrditi a ja sam uzgriješio jedući s onoga drveta u zemlji te Nuhu, pa od, odu Nuhu, kaže, isto nu, ali i selam, ja sam dovu činio protiv svoga naroda. Pa odu onda Ibrahimu, ali i selam, Ibrahim, ali i kaže, ja sam rekao tri I ako su te njegove tri laži istiniti i naše istine. Dugačak je hadis i tako dalje. I onda dolaze do dolazi do Musa, ali i selam, i pita i njega isto tako, on kaže, ja, ja se Allaha, ja sam ubio e, čovjeka Bigajri Hafsi, koji je to bio nenamjerno, i onda dolaze do Isa a.s. i on ne spominje ni jedan grijeh. I u tome hadisu, dakle, ne spominje se ni jedan grijeh da je učinio Isa a.s. bez ikakvog griha. I zatim kaže, vidite Muhammed a.s. on je taj koji kome je šefaat prihvaćen kod uzvišnog Allaha i onda će se učiniti Allahu Đelešanu pod aršom i učiti dove i moliti od Allaha dovama za koje kaže Allahov Resul ja ih sada ne znam ali će njih Allah dati da ih tada vladaju. I onda će veličati i slaviti i hvaliti od Allaha tako da će mu se reći Ja Muhammed irfa ra'sek vašfa'tu šafa'a vasel' tu'fa O Muhammede digni glavu čini šafa'a da će ti se traži bit će ti odobreno dakle to je taj al-maqam al-mahmud jedno počasto mjesto koje će mu se dati i za koje mi molim uzvišnog Allaha da mu dadne nakon svakog ezana kao njegov umet. Ako uči tu dovu poslije ezana, Resulullah ali sa sam kaže da ćemo biti šefati. A to je poznata dova Allahuma rabba hadi da'uti tamme والصلاة i آت o محمدا Allahuma والفضيلة mahmuden اللهم مقاما محمودا To je da دوا koju bi dobro bilo da svi nauče.